up the beach, you ride to them in your fleet. fleet Whoop, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop de whoop, nigga, what? Praying Snoop Chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Yeah clip in the strap, dipping through hood? Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. Up, Locust on for the two triple O. Coming real, it's the next episode. Episode. episode. episode. episode. episode. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Dr Dre à l'instant sur Skyrock avec The Next Episode. Il est 5h58. Bonjour tout le monde. On est euh, lundi là aujourd'hui, euh, lundi 25 euh, juillet. Mehdi avec vous, content de vous retrouver. On va passer la semaine ensemble là tous les matins, toute cette semaine entre 6h et 9h sur Skyrock avec le morning Rapper Il y aura plein de cadeaux. Je fais le point dans, dans, dans un instant. Mais juste avant, il est là. Il s'est raclé un petit peu la gorge. Ouais. Pour ceux qui, parce que j'allumais ton micro, Rémi en fait. <laughs> donc voilà, si vous avez entendu, <laughs> c'est Rémi qui se prépare pour pour l'actu tout de suite. Et on commence par le temps. Salut Rémi. Salut Mehdi. et eh ben, la météo, le temps Pas mal, c'est nuageux hein, ce matin sur une grande moitié nord alors que le soleil fera de belles apparitions dans le sud. Euh, le ciel va s'éclaircir au fil des heures et au final bon, le soleil va s'imposer partout et donc pour tout le monde. Les températures ce matin, 14 degrés à Gap, 15 à Saint-Etienne et à Clermont-Ferrand, 16 à Lille, 17 à Bordeaux et à Lyon, 18 à Strasbourg, 19 à Paris, 21 à Marseille au meilleur de la journée, il fera 20 à Cherbourg, 23 à Brest, 24 à La Rochelle et à Lille, 26 à Beauvais, 27 à Orléans et à Paris, 28 à Strasbourg, 30 à Marseille et à Lyon et 32 du côté de de Montpellier. La pollution ses euh, moyens en ce début de semaine. Les indices sont compris entre 3 et 5. 5 à Tours, Reims, Poitiers, Périgueux, Marseille et Nice. 6 h tout pile dans un instant. Ken Jones a écouté avec Don't Mind, mais juste avant un point sur l'actu. C'est parti. L'Allemagne victime d'attaques à répétition. Un homme s'est fait exploser hier soir devant un restaurant euh, du sud du pays. 12 personnes blessées, dont 3 grièvement. L'individu, un ressortissant syrien dont le titre de séjour a été refusé, est mort dans l'explosion. Il visait un festival de musique et avait fait un séjour en, en hôpital psychiatrique. Les autorités euh, évoquent la possibilité possibilité d'un attentat euh, terroriste quelques heures plus tôt. C'est un autre ressortissant syrien qui a tué euh, une femme et blessé euh, deux autres personnes à coups de machette. La Bavière, une nouvelle fois touchée, donc deux jours après l'attaque dans un centre commercial. L'enquête se poursuit. Un ado de 16 ans proche du tueur a été placé en garde à vue. La police le soupçonne d'avoir été au courant de la volonté du tueur qui avait préparé son attaque depuis un an. Il risque des poursuites pour non-dénonciation d'un crime. Le bilan reste de 9 morts et de 16 blessés. Bernard Cazeneuve qui maintient sa plainte pour diffamation. Il était hier soir l'invité du journal de France 2. Le ministre de l'Intérieur s'est défendu après les accusations dans le journal du dimanche d'une policière municipale à niçoise. Sandra Bertin était en charge de la vidéosurveillance le soir de l'attentat du 14 juillet. La chef du service affirme avoir reçu des pressions pour taper des positions fictives de policiers qu'elle n'a pas du tout vues à l'écran. Une campagne de vilainie selon les mots du ministre de l'Intérieur qui dénonce le mensonge de certains responsables politiques niçois. Du sport et du foot et comme un petite heure de vengeance pour les Bleus. L'équipe de France euh, des moins de 19 ans a remporté l'Euro hier. Large victoire contre l'Italie. 4 buts à 0. Et puis le début de la tournée américaine du Paris Saint-Germain. Les hommes d'Unai Emery jouent dans le cadre de l'International Champions Cup. Ça a été dur en première mi-temps contre l'Inter Milan, mais la seconde période a été plus convaincante. Score final 3 buts 1. Beaucoup moins de réussite pour l'OM. Les Marseillais participent à l'Happy Beat Cup en Allemagne. Ils n'ont pas été en mesure de s'imposer contre une équipe de 4 division et s'inclinent même à l'issue des tirs au but 4 à 2. Excusez-moi, je rigole mais euh, beaucoup moins d'argent aussi à Marseille hein, qu'à Paris. Ah oui, forcément, ils ont vendu tout le monde en plus. Bon, ouais, c'est vrai. Et, euh, Rémi, tu reviens dans une petite demi-heure, toi, maintenant Bah ouais, tout à l'heure. tout à l'heure, il est 6h02 sur Skyrock. Allez, bonne matinée, tout le monde. Rapper RB, euh, c'est bah, comme ça toute la journée. Et c'est le morning. Rapper RB pour vous accompagner toute cette semaine. courage si vous allez bosser, en train de vous réveiller. En ce lundi matin, en espérant que le week-end s'est bien passé. Les cadeaux, il y en a plein, là, des cadeaux, là, pour vous accompagner toute la semaine avec notamment la double consacrée à Rihanna. Dès que vous entendez deux titres de Rihanna, vous faites le 7-20-20, vous envoyez Rihanna et vous repartez avec euh, deux places pour son concert avec Skyrock au Stade de France. Ce sera euh, dans 5 jours, là maintenant le 30 juillet. Et puis euh, la, roulette aussi qui va tourner avec la triple Les Planet Rap 2016 à gagner. Et l'enceinte Monster Backflow. Du son, univers là maintenant. Voici Ken Jones avec Don't Mine. Enchaîné à Black M. Juste après, je suis chez moi sur Skyrock. telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. you know I love love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, them my friends. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. you know I love them African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, don't matter to me.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 She said, pardon my French. I said, Bandu Mada. Then she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go, You know I love them all. She said, Hola, como Star She said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, Bandu Mada. Then she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go, You know I love them all. Le morning. Le morning. Rap and R&B. 6h, 9h sur Skyrock. je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. belle blague, Marianne, sois ma pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne Je t'invite à manger un bon chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. people Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'embrasser. Je suis français soit ma fiancée. Peut-être parce qu'il me trouve trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. Le nouveau son de Black M, on vous l'a fait découvrir en exclus sur Skyrock, c'était euh, la semaine dernière, nouveau Black M sur son nouvel album qu'on vous fera découvrir hein, bien sûr à la rentrée dans Planète Rap entre 20h et 21h. On va l'écouter. Je suis chez moi, vous êtes chez vous avec euh, le Morning rapper R&B qui continue à 6h09 là tout de suite sur Skyrock avec euh, Zao MHD dans un instant. On va écouter Laissez les Kuma mais juste avant, voici le son et même le bon son de 21 Pilots, Ride sur Skyrock.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 Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh. Yeah. oh, I'm born, oh, oh, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm born, so I'm taking my time on my. I've been thinking too much. Le morning rap R&B, 6h-9h sur Skyrock.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 Allez, bonne matinée, bon réveil tout le monde. C'est lundi aujourd'hui, 25 juillet. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Planet, Rap. 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Skyrock. Avec le nouveau Joule, Maître Gims. Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Fips Harmony designer. Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 20. et gagne ta nouvelle compile Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Planète Rap. Planète 2016, la compile officielle pour un été. Promet sur le rap. roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. On retrouve Patrick en direct du Tour à Chambéry. Patrick, aujourd'hui, c'est l'étape des grands sommets. Hein. Oui, alors il semble qu'il y ait une confusion parce qu'aujourd'hui, c'est l'étape des grands sommeils hein, chez Ibis Budget. Avec beaucoup de couettes à franchir, bien sûr, et tout cela sans se faire plumer. <laughs> Cet été, à partir de seulement 35 euros la nuit chez Ibis Budget, vous aussi faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques Accor Hôtel. enfants au parc Disneyland ou au parc Walt Disney Studio. En ce moment et pour une visite jusqu'au 28 septembre, profitez des deux parcs pour le prix d'un seul. Alors n'attendez plus. Conditions et réservations dans certaines billetteries sur disneylandparis.com.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 T'es tout en l'air, ouais au fond, je m'en 6h-9h sur Skyrock. I got broads in Atlanta, just at the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family. I ain't see like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands, Legacies, phantom. Why ain't see panda? Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you bandit killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted to be in the family. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the looks in the van. Legacy, family, why is it like a panda? Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacy, family, why is it panda? Package full, Danny, selling bowl, candy. Man, I the match like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your bandit. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted up leaning shit, sipping fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside you, shoot, let designer, over to Lady shoot. They be acting rats, I be we clapping shoot. I be pulling myself in the finest shoot. I got plenty just up with Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, fountain, <laughs> why is he killing no comma? Pop a perk, I got stunning gorilla, they come and kill you with bananas for feelings. I feel it, pull up in the finest. no niggas, they come and kill you on the counter. Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and the get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot of money. No killers pull off in the end baby. CTD pull off in the killer baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Look up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the fluent, I'm doing the money. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas split. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just at the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bando. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, wait and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your bandit killers understand me. I got broads in the line, twisted the lean the fan. Credit cards and the scams, hitting the links in the van. Legacy, fan. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, fan. Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. The nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. Rap et R&B. Rap. R&B. 6h, 9h sur Skyrock. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop. On peut tous glisser Dieu qui sait, je me quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laissez parler, vas-y, laissez faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange, je que ça les dérange, je sais qu'ils pensent dos Mon marche à la parole, je que ça les dérange, je que ça les dérange, je sais sur pensent On en a rien à foutre. Pas de, pas de, pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est, crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai, je eh, regarde trop la télé, eh, on a d'autres défauts sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole, je que crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses, de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre Qu'est-ce ça peut te foutre On va d'où on vient On va d'où on vient Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole, ça les dérange dérange. Je sais qu'il prend sur auto, dos. on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'il prend sur auto, dos. on marche à la parole. foutre It's the morning.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 Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work from home, oh, We can work from home, oh, yeah, girl gotta work for me. Can you make a clap? No hands for me to the ground, pick it up for me.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 Salut Rémi. Salut on commence par le temps. Ouais, bah c'est nuageux ce matin sur une grande moitié nord alors que le soleil fera de belles apparitions dans le sud. Le ciel va s'éclaircir au fil des heures et au final, bah, le soleil va s'imposer partout. Les températures ce matin, 14 degrés à Brest, 15 à Lorient et à Alençon, 16 à Lille et au Havre, 17 à Toulouse et à Lyon, 18 à Strasbourg, 19 à Paris, 21 à Marseille et 23 à Perpignan au meilleur de la journée. Il fera 20 au Havre, 23 à Saint-Brieuc, 24 à Rouen, 25 à Lille, 26 à Nancy, 27 au Mans et à Paris, 28 à Nevers, 30 à Marseille et à Lyon et 32 du côté de Montpellier. La pollution, assez moyenne ce début de semaine. Les indices sont compris entre 3 et 5. 5 à Tours, Reims, Poitiers, Périgueux, Marseille et Nice. On écoute Soprano dans un instant avec euh, le Diable. S'habille en Prada. C'est lundi 25 juillet. Un point sur l'actu tout de suite avec toi, Rémi. Bernard Cazeneuve qui maintient sa plainte pour diffamation. Il était hier l'invité du journal de France 2. Le ministre de l'Intérieur s'est défendu après les accusations dans le journal du dimanche d'une policière municipale niçoise. Euh, Sandra Robertin était en charge de la vidéosurveillance le soir de l'attentat du 14 juillet. La chef du service affirme avoir reçu des pressions pour taper des positions fictives de policiers qu'elle n'a pas vues euh, à l'écran. Une campagne de vilainie selon les mots du ministre de l'Intérieur qui dénonce le mensonge de certains responsables euh, politiques niçois. L'Allemagne victime d'attaques à répétition. Un homme est mort après s'être fait exploser hier soir devant un restaurant du sud du pays. 12 personnes blessées dont trois grièvement. L'individu visait un festival de musique dont l'accès lui avait été été refusé. Il s'agit d'un ressortissant syrien dont le titre de séjour a été refusé et qui, a, et qui avait fait un, séjour en hôpital psychiatrique. Les autorités affirment qu'il s'agit bien d'un attentat terroriste. Quelques heures plus tôt, c'est un autre ressortissant syrien qui a tué une femme et blessé euh, deux autres personnes à coups de machette. Sand Fire, deux mots qui véhiculent la terreur en ce moment aux États-Unis. C'est le nom d'un incendie taille XXL qui frappe la Californie. 9000 hectares de forêt ont été euh, détruits au sud de Los Angeles. 1500 personnes ont déjà dû être évacuées cela pourrait se poursuivre. Le dispositif présent sur place est impressionnant, mais seulement 10% du sinistre est maîtrisé. Le flou artistique autour de la participation des athlètes russes au JO de Rio. Le CIO met un petit peu la tête dans le sable et refuse de priver de jeu la délégation russe. Il lance la patate chaude aux fédérations internationales qui devront statuer. Les candidats devront avoir été récemment testés par d'autres instances que celles qui opèrent en Russie. En gros, les athlètes qui n'ont pas été contrôlés positifs au dopage pourront peut-être euh, participer. Euh, finalement, ce sera Teddy Riner, le judoka champion olympique en titre, a été désigné euh, porte-drapeau de la France pour les JO de Rio, début des hostilités le 5 août. Euh, bien sûr, on suivra le parcours des athlètes français sur Skyrock. Et puis un troisième sacre pour Chris Froome. Sans surprise, le Britannique termine leader du Tour de France version 2016. il a tenu à rendre hommage à la France éprouvée par l'attentat de Nice. superbe performance du Français Romain Bardet ah. qui termine deuxième à 4 minutes 5 devant Nairo Quintana. Symboliquement, c'est André Greppel qui s'est euh, imposé au sprint hier sur les Champs-Élysées. En fait, c'est à cause de Froome si un Français gagne pas le Tour de France. exactement. Ah, il aurait pas pu euh, abandonner Froome là et euh, dommage. aurait gagné le Tour de France. Bon Rémi, tu reviens, c'est tout pour l'actu À tout à l'heure. Retour dans une petite demi-heure, là même pas. Il est 6h33 sur Skyrock. Allez, bonne matinée, bon réveil tout le monde. En ce lundi 25 juillet avec le Morning Rap R&B pour vous accompagner. Il y a plein de sons ce matin sur Skyrock avec dans un instant Sierra Lake Boy, mais juste avant Sopran Baba, Soprano tout de suite.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 And another one he don't know about. Wish we could switch up the roles. I could be there. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me? Like where you be? Cause I'm out always act hard when you with them like them. Keep a straight face when you tell a lie. Always keep an airtight alibi. What he don't know will not break his heart. Wish we could switch up the roles and I could be that. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me, like? true. If I act like you, won't come out in your shoes. I'm messing with your head again. Dose of your man. you like that? tous les matins, toute cette semaine, entre 6h et 9h sur Skyrock. Le morning rap R&B avec euh, ce bon classique euh, signé euh, Sierra Like a Boy. C'était c'était il y a quasiment 10 piges, hein, Sierra Like a Boy en 2007. Tiens d'ailleurs, si vous l'écoutez, des classiques rap R&B le matin, vous nous dites sur l'appli sur le net, skyrock.fm et par SMS au 41 759. Vous envoyez votre son avec votre votre prénom et, et puis voilà, on balancera vos, vos, classiques préférés là chaque matin entre 6h et 9h. Maître Gims, ça, ça vient bientôt. Philippe, t'as racheté des tablettes Sun tout en un pour le lave-vaisselle Ah oui, deux paquets de 45 tablettes avec 40% de tickets Leclerc. Ah super. Mais je suis super. C'est parce qu'on gagne encore plus à être fidèle au moins cher qu'avec la carte de fidélité Leclerc. Le lot de deux paquets de 45 tablettes vaisselle Sun tout en un, variété standard, est à 13,65€, soit 8,43€ le kilo, avec en plus 40% de tickets Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. Produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi.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 But it's sunrise and I'm still in your bed. Good night, you sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. love somebody like me, you wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be messed up too. We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. nah, <laughs> nah, nah, maybe later on I'll text you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being honest with you, who wants to love somebody like somebody like me, you must be messed up too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody pour vous accompagner là ce matin. Mustafa Jefferson et le son de Drake arrive bientôt là. One Dance sur Skyrock, il est 6h51. et Et l'actu de ce lundi 25 juillet aussi qui se prépare. Sans places de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite. Vois Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna.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 Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines, serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing Sassoon, now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good from Diego to the Bay, your city Put it down. bienvenue si vous arrivez sur Skyrock en ce lundi aujourd'hui, lundi 25 juillet, le bon rap US de Tupac avec Dr Dre. On va écouter California Love sur Skyrock. C'est le morning rap R&B là toute cette semaine pour vous accompagner plein de sons entre 6h et 9h et euh, dans un instant, enfin d'ailleurs, on va se faire le son de Justin Timberlake, le tube de l'été avec euh, Can't Stop the Feeling mais juste avant on va faire un point sur euh, l'actu et la météo avec Rémi qui est là. Salut Rémi. Salut Mehdi. Et on commence par le temps d'aujourd'hui, la météo. Eh ben c'est nuageux ce matin sur une grande moitié nord alors que le soleil va faire de belles apparitions dans le sud mais pas d'inquiétude, ça va aller mieux au fil des heures puisque le ciel va s'éclaircir et euh, le soleil va s'imposer euh, partout. Les températures ce matin, on a 14 degrés à Gap, 15 à saint étienne et à Clermont-Ferrand, 16 à Nantes et à Lille, 17 à Bordeaux et à Lyon, 19 à Paris et 21 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 20 à Cherbourg, 23 à Brest, 25 à La Rochelle et à Lille, 26 à Beauvais, 27 à Orléans et à Paris, 28 à Strasbourg, 30 à Marseille et à Lyon et 32 du côté de Montpellier. La pollution, c'est moyen ce début de semaine. Les indices sont compris entre 3 et 5. 5 à Tours, Reims, Poitiers, Périgueux, Marseille et Nice. Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, c'est juste après l'actu maintenant à 7h pile. Une nouvelle attaque terroriste en Allemagne. Un homme est mort après s'être fait exploser hier soir devant un restaurant du sud du pays. 12 personnes blessées, dont 3 grièvement. L'individu visait un festival de musique où d'ailleurs il a été recalé à l'entrée. Il s'agit d'un ressortissant syrien dont le titre de séjour a été refusé et qui avait fait un séjour également mais en hôpital psychiatrique. Quelques heures plus tôt, c'est un autre ressortissant syrien qui a tué une femme et blessé deux autres personnes à coups de machette. Bernard Cazeneuve qui persiste et qui signe. Il était hier soir l'invité du journal de France 2 pour euh, répondre euh, à une policière municipale qui l'accuse dans le journal du dimanche. Euh, Sandra Bertin était en charge de la vidéosurveillance le soir de l'attentat du 14 juillet. Elle affirme avoir reçu des pressions pour taper des positions fictives de policiers qu'elle n'a pas vues à l'écran. Une campagne de vilainie selon le ministre de l'Intérieur qui dénonce le mensonge de certains responsables politiques niçois. Des policiers qui tombent dans une embuscade, ça s'est ce week-end dans la cité des 4000 à la Courneuve en région parisienne. Les forces de l'ordre faisaient une ronde en réponse à un appel quand ils ont été pris à partie par une trentaine d'individus. Ils ont essuyé des tirs de mortier d'artifice. Quatre fonctionnaires ont été légèrement blessés et deux personnes interpellées. 260 militaires et policiers mobilisés ce week-end à Persan et à Beaumont dans le Val d'Oise. L'objectif était de limiter les incidents quelques jours après la mort d'Adama Traoré. Pendant son interpellation, aucun incident à signaler. Deux personnes ont été arrêtées, dont une qui détenait une arme lacrymogène. Du sport et du foot, et comme un petit air de revanche pour euh, les Bleuets, l'équipe de France des moins de 19 ans a remporté l'Euro hier. Large victoire contre l'Italie, 4 buts à 0. Et puis l'incertitude autour de l'avenir de Blaise Matuidi, le Parisien est encore en vacances ah, ah, et n'est ah, pas certain de continuer l'aventure au PSG. Il est annoncé euh, sur le départ depuis quelques temps, mais Unai Emery a un petit peu brouillé les pistes là ce week-end. Le coach estime qu'il pourra quitter le club, c'est vrai, mais qu'il n'a pas envie de se passer euh, des services d'un grand joueur. Matuidi ne s'est encore prononcé, mais tout le monde sait qu'il rêve de découvrir la première ligue. Ah, ça tombe un peu bien, hein, puisqu'il intéresse pas mal de clubs, dont euh, Manchester United et Chelsea. Donc c'est un petit peu lui qui prendra la décision dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et puis le dossier Varane, euh, fermé tout du moins pour cette saison. Le défenseur ne bougera finalement pas du Real où il devra se faire une place pour gagner du temps de jeu euh, avec Zizou. Il était courtisé par les Mancuniens et par le Bayern. Bon, c'est la période des transferts en ce moment. Hein. mercato, au niveau du foot, donc mercato, dès que ça bouge, on vous tient au courant évidemment sur Skyrock puisqu'on est premier sur le foot bien sûr. Ouais. Rémi, retour dans une petite demi-heure pour l'actu. À tout à l'heure. Allez, il est 7h03. Bonne matinée tout le monde. C'est lundi aujourd'hui, lundi 25 juillet, avec euh, des cadeaux là pour vous accompagner dans le Morning Rap R&B. Je vous rappelle que dès que vous entendez deux types de Rihanna, la double consacrée à Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7 20 et vous repartez avec 5 places. C'est pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, mais cinq direct. 5 places euh, pour le concert Skyrock de Rihanna au Stade de France. Ce sera dans 5 jours là maintenant. Le 30 juillet, guettez bien la programmation de Skyrock est là pour l'heure tout de suite.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 Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. serai partout, donc tu m'attendras du rémel sous les cils. Nos photoportraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Blessé seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va, pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va fort. Allons-nous-en. maman. Allô maman ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman J'aime pas tes rides tes cheveux blancs, allô maman J'crois que t'as besoin, de pas, allons-nous-en J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise Ville avant l'âge, je reçois que des éloges mais je dois t'affranchir parle à la faucheuse. La nuit, je me réveille en âge Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à Là, je partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux. Maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire, c'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles, encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman, allô je crois que t'as besoin, allons-nous-en, j'aurais pas tout fait pour Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, je ta que t'as besoin, je Allons-nous-en. Maman, ça va? après. J'ai plein de travail. SCH, il sur la compile, la triple compile même, puisqu'à 3 CD, la triple compile Planète Rap 2016 a gagné là toute cette semaine. Si vous faites tourner euh, la roulette avec euh, l'enceinte Monster Backflow, reste avec nous, ça va tourner là tout à l'heure sur Skyrock dans le Morning Rap RB qui continue à 7h10 avec euh, dans un instant Necfeu et le escroc. Et juste avant, écoutez ça, nouveau son, Lil Wayne, en duo avec Khalifa. Le son s'appelle Soccer for Pain. I'm a slave Up of a pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. Ten toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Uh-huh. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. at it with my homies. It don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team. We the illest on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my squad. We just close to getting crazy. Living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up. Cause I know what we've been loyal, we've been fan. We the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting. No discussion for my family. No hesitation through my scope. I see my enemy. Like, what's up? Hold up. We finna reload up. Yes, I reload load up, I know what up, I know what up. I told you. devoted to destruction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole. That's why my heart cold, full of sorrow. I lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit for tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting in. Getting in, getting in, getting in ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Good morning. Rap et R&B. R&B. 6h, 9h sur Skyrock. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai du mal à ma petite J'ai déconné, j'aurais pas dû Jamais de la vie Mais je trahissais Celle qui quoi Me réconfort La seule qui veut bien de moi Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû Jamais de la vie Mais je trahissais Celle qui quoi Me réconfort La seule qui veut bien de moi Je sais que je vais recommencer Pourtant c'est fou comme on s'aime Je sais que je vais recommencer même tu sais comment c'est. Quand, quand, quand, quand, quand, Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je balle. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Trahis pas mes Jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Pas mes jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que j'en trouverai pas comme elle, on visait la comète On avait tout pour être bien mais je tentais déjà quand même. Je sais que j'en trouverai pas comme elle, on visait la comète me connais, ouais. J'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rancune. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui, quoi, me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je pas mes peurs. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui, quoi, me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fautes. Je sais que je vais recommencer. Pourtant, c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. C'est comment c'est Quand, quand, quand, quand, quand, quand Le diable me remet dans le mal Fait que je l'emmène en bas Afin de fumer la white weed Elle dit qu'elle veut me parler à huit Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je balle Mais c'était pas la white weed J'ai fait du mal à ma petite j'ai déconné, j'aurais pas dû. Une phrase qu'on a tous sortie au moins une fois dans notre vie, hein. voire euh, <laughs> plusieurs fois même peut-être. Le Escrew, c'est un des groupes de Neckfeu avec euh, Neckfeu. On va l'écouter, j'aurais pas dû sur Skyrock dans le Morning rapper R&B pour euh, vous accompagner, pour vous réveiller toute cette semaine entre 6h et 9h. Il est 7h18. Bon lundi, bon début de semaine avec les Fifth Harmony pour la suite. On va écouter Work From Home. Et puis je vous cale un nouveau son en provenance de Marseille. Alonso des Psychiatres de la Rime arrive pour Binta sur Skyrock. Et ça c'est à tout moment. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Planet, Rap 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Avec le nouveau Duel Maître Gims. Maître Le nouveau Soprano. Soprano. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Fips Harmony. Design Skyrock. Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compil planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planet Rap. Planet Rap. Rap. 2016, la compile officielle pour un été. Promets sur le rap. Pa, pa, pa, pa. Roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des Îles. Ça tombe bien. En ce moment, chez Ikea, le cadre de Limalme 90 cm par 200 est à 99 euros au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détail sur Ikea.fr. Ikea. Vita, son nouveau hit avec Joule. Nous marche à la parole, Ça les dérange, le nouveau single de Vita Fit disponible. Wesh yo Max a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's, alors il croit qu'il peut tout emporter, même ce titre de champion du monde de beatbox. Oui, mais Max, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant showroomprivé.com présente Ce joli sac à main, livré tout de suite demain Ce jupon blanc et gris fera la route avec lui Ce haut de demoiselle sera vite fait chez elle Il sera accompagné d'un petit déshabillé Elle est livrée vite fait avec showroom privé Les grandes marques jusqu'à moins 70% et livrées en 24 heures C'est le service demain chez vous de showroomprivé.com comme.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 You don't gotta do the work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, We can work tomorrow, oh, oh, oh. We can work from home, oh, oh. Let's put it in motion.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 work for me. Can you make it clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Oh, Look back at it all, I'm for me. Oh, Put it work like my time, she. She ride it like a 63.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 Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du gal en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore tête déboule sur la piste danse Tout le monde voudrait la follow Analyse le matos mon poteau Pour la soulever faut plus qu'un permis moto Elle t'a donné soif tu veux la consommer Consommer son boule c'est de l'eau Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal bout a de la nuit, c'est une elle trace sa route. Le SMIC et ça c'est minable. Elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, tu rêves, des fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves de bon. français là, écoutez, à découvrir sur Skyrock en ce moment. Alonso, le Marseillais Alonso des psychiatres de la Rime, on va l'écouter avec Minta. Euh, Il est 7h28, c'est l'heure de faire un point sur l'actu là de ce lundi 25 euh, juillet. On commence par la météo avec euh, Rémi tout de suite. Salut Rémi. Salut Mehdi, salut à tous. Bah, la météo c'est nuageux ce matin sur une grande moitié nord alors que le soleil va faire belles apparitions dans le sud. Bon, le ciel va s'éclaircir au fil des heures, on peut voir un petit peu de pluie dans le nord mais rien de bien méchant. Le soleil va s'imposer quasiment partout. Les températures ce matin à 14 degrés à Brest, 15 à Lorient et à Alençon, à Lille et au Havre, 17 à Toulouse et à Lyon, 18 à Strasbourg, 19 à Paris, 21 à Marseille, 23 à Perpignan. Au meilleur de la journée, il fera 20 au Havre, 22 à Saint-Brieuc, 24 à Rouen, 25 à Lille, 26 à Nancy, 27 au Mans et à Paris, 28 à Nevers, 30 à Marseille et à Lyon et 32 du côté de Montpellier. La pollution et ses moyens ce début de semaine. Les indices sont compris entre 3 et 5, 5 à Tours, Reims, Poitiers, Périgueux, Marseille et Nice. On est lundi, 7h29. Dans un instant, on écoute Mike Bosner, mais juste avant, on fait un point sur l'actu avec Et la polémique qui continue après les révélations d'une police municipale municipal de Nice, Bernard Cazeneuve, a porté plainte pour diffamation et s'en est expliqué hier au journal. De 20h sur France 2, le ministre de l'Intérieur se défend après donc ces accusations. Euh, Sandra Bertin était en charge de la vidéosurveillance le soir de l'attentat euh, du 14 juillet. Elle est la chef du service euh, vidéosurveillance et affirme avoir reçu des pressions pour signaler la position fictive de policiers présents au soir du 14 juillet. Une campagne de vilainie selon le ministre de l'Intérieur qui dénonce le mensonge de certains responsables politiques niçois. L'Allemagne, victime d'attaques à répétition, la troisième en date hier, un homme est mort après s'être fait exploser devant un restaurant du sud du pays, 12 personnes blessées, 3 grièvement. L'individu visait un festival de musique d'où il a d'ailleurs été recalé à l'entrée. Il s'agit d'un ressortissant syrien dont le titre de séjour a été refusé et qui avait fait un passage en hôpital psychiatrique. Les autorités affirment qu'il s'agit bien d'un attentat terroriste. Quelques heures plus tôt, un autre ressortissant syrien a tué une femme et blessé deux deux autres personnes à coups de machette. La Bavière donc touchée une nouvelle fois, deux jours après l'attaque dans un centre commercial. L'enquête se poursuit. Un adolescent de 16 ans proche du tueur a été placé en garde à vue. La police le soupçonne d'avoir été au courant de la volonté euh, du tueur qui avait préparé son attaque depuis un an. Il risque des poursuites pour non-dénonciation de crime. Le bilan reste de 9 morts et 16 blessés. L'accusation d'Amnesty International contre la Turquie, l'organisation euh, de défense des droits de l'homme, détiendrait des preuves crédibles de cas de torture. Cela concernerait euh, des détenus dans des centres de détention après la tentative de coup d'État du 15 juillet. Le rapport évoque également des privations de nourriture et d'eau, euh, des injures, des menaces, mais aussi des violences sexuelles. Euh, le gouvernement nie en bloc toutes ces accusations. Le début de la tournée américaine du Paris Saint-Germain, les hommes d'Unai Emery jouent dans le cadre de l'International Champions Cup. Ça a été dur en première mi-temps contre l'Inter Milan, mais la seconde période a été bien plus convaincante. Score final 3 buts 1. Beaucoup moins de réussite par contre pour l'OM. Les Marseillais participent à l'Apibit Club euh, Cup, en Allemagne. La quoi La Cup. <laughs> ouais, la Beat Cup en Allemagne. <laughs> Ils n'ont pas été en mesure de s'imposer contre une équipe de 4 division et s'inclinent même à l'issue des tirs au but 4 à 2. Un troisième sacre pour Chris Froome. Sans surprise, le Britannique termine leader du Tour de France 2016. Il a tenu à rendre hommage à la France éprouvée par l'attentat de Nice. Euh, superbe performance euh, du Français Romain Bardet qui termine deuxième à 4 minutes 5 devant Nero Quintana. Symboliquement, c'est André Greppel qui s'est imposé au sprint hier euh, sur les Champs-Élysées. Et puis Lewis Hamilton qui revient clairement dans le jeu à la mi-saison euh, de Formule 1. Le pilote Mercedes s'est imposé hier en Hongrie. Pour la première fois de la saison, il prend les rênes du championnat du monde. Le Britannique termine devant son coéquipier Nico Rosberg. Euh, prochaine course, eh bien ce week-end déjà en Allemagne à Hockenheim. Merci Rémi. À tout à l'heure. Mais eh oui, dans un petit peu moins d'une demi-heure, le retour de l'actu sur Skyrock. qu'il est 7h31. C'est lundi aujourd'hui, lundi 25 juillet. Le morning rap RB pour vous accompagner dès le matin, dès le réveil. Allez, courage. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On enchaîne Mike Posner là tout de suite avec Tokyo Pelin Ibiza et Kid dit juste après.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 That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey. did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Música que j'en fais trop. On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange, je que ça les dérange, je sais qu'ils pensent sur Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange, je On en a rien à foutre. Pas, pas, pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est, crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai, je eh. regarde trop la télé. Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laissez parler, vas-y, laissez faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des ton mal parés dans deux sales affaires nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. ceux qui sur mon dos nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. ceux qui passe mon moto, on en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses, de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre Qu'est-ce ça peut te foutre On va d'où on vient On va d'où on vient Rien à faire, je trace ma route je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous, on marche à la parole. Je que ça les dérange, je sais dérange. Je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous, on marche à la parole. Il est 7h41, vous êtes sur Skyrock avec le son de Vita et Jules. On va écouter euh, Ça les dérange, extra de la compile Planète Rap 2016 à gagner tout à l'heure si vous restez avec nous, si vous faites tourner la roulette avec également l'enceinte euh, Monster Backfloat.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 Oui, mais Fanny, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août, voire règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Il est 7h42 dans un instant, Beyoncé, mais juste avant. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et eh oui, l'horoscope de l'amour, votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5, 0 sur 5 aujourd'hui. En ce lundi 25 juillet pour les béliers et les scorpions, journée noire en amour, vivement demain. 1 sur 5 pour les capricornes et les balances, restez au lit. Euh, si vous pouvez, la journée euh, n'est pas top, un sexe à pile très très faible. Aujourd'hui, 2 sur 5 pour les sagittaires et les cancers. Euh, si vous avez pas encore trouvé l'amour, guettez autour de vous, il pourrait y avoir une bonne nouvelle aujourd'hui. 3 sur 5 pour les Verseaux et les Lions. La journée sera bonne, l'amour vous accompagnera jusqu'au bout de la soirée. Profitez-en bien, 4 sur 5 pour euh, les taureaux et les gémeaux, donc là c'est le top. Hein. La vie et l'amour vous sourient aujourd'hui, profitez-en, vous ferez des jaloux. Et puis le top du top, c'est pour les vierges et les poissons aujourd'hui avec euh, une puissance euh, amoureuse de, de 5 sur 5 donc. C'est vous les meilleurs, une puissance amoureuse de feu, vous démarrez la semaine sur les chapeaux de roue, profitez. Il est 7h44, allez bonne journée. Dans un instant, on va faire un point sur l'actu, on se plein de sons, aussi et notamment... Beyoncé qu'on écoute tout de suite avec Hold Up. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Oh, like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love me like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star, sexy loving in the car. Like make that wood, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Oh, look, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. I hop up off my bed and get my swag on. I look in the mirror, say what's up. What's up, what's up, what's up? I hop up up my bed and get my swag on. I look in the mirror and say, What's up? What's up? What's up? What's up? Le morning. Le morning. Rap and R&B. 6h, 9h sur Skyrock. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux.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 Soprano, il l'a annoncé euh, quand il est venu chez Diffoul, c'était euh, il y a quelques mois dans la radio libre. Entre 21h et minuit, on vient d'écouter Soprano avec euh, le diable mille plus en Prada. Il est 7h51. Bonne matinée tout le monde. Bon lundi 25 juillet, là aujourd'hui à l'écoute de Skyrock avec la suite du son. Voilà, salut. C'est Ken Jones qu'on va écouter avec Don't Mind. place de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite. Envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Alors c'est cool d'habiter seul Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. J'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés lits. En ce moment, le canapé convertible L'XL et est à 229 euros au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détail sur IKEA.fr. IKEA Aujourd'hui sur notre forum, Lionel, mécanicien indépendant à Roubaix. Lionel, racontez-nous. Alors, la semaine dernière, un client est venu me voir à l'atelier pour changer son embrayage. Forcément, il voulait pas se ruiner. Qu'avez-vous fait Je suis allé chez et à 150 euros pièce, il y avait comme un mystère. Un mystère Bah ouais, beaucoup trop cher. Alors que sur mystèreauto.com, je l'ai trouvé à 79 euros. Là, il y avait plus de mystère. Et en plus, il l'avait en stock, ils me l'ont envoyé le jour même et j'ai pu tenir mes délais. Ah ça, c'est pro. Pour vos pièces auto. Pas de mystère, mystère auto. C'est aussi pour les pros. La RATP vous informe que le trafic est interrompu sur le RER e A du 23 juillet au 21 août inclus entre la Défense et Nation. Ah, c'est vrai. Mais comment je fais alors Pas d'inquiétude. Métro, tram et bus sont renforcés et plus de 1000 agents sont à vos côtés pour vous accompagner. Ah, ça c'est bien. Comme ça, après le boulot, je suis sûre de pouvoir faire les courses, emmener Mathieu au foot et récupérer Julie au centre de loisirs. Le bonheur, quoi. À 40 ans, le RER e doit renouveler ses voies. Retrouvez informations et solutions sur ratp.fr. Le RER e est en train de changer. L'événement magique à Disneyland Paris, c'est le nouveau spectacle Mickey et le magicien. Un truc de ouf Avec plein de personnages Disney. En ce moment à Disneyland Paris, découvrez le nouveau spectacle d'illusion Mickey et le magicien. Retrouvez les personnages Disney comme vous ne les avez jamais vus. 6h-9h sur Skyrock. me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal, suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours mes yeux te dessinent. J'pense pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y'a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours mes yeux te dessinent. J'pense pense à toi quand je suis dans ma piscine. C'est mon bijou. R&B. Rap, R&B. Rap et R&B. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson. that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. African American for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. To me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, Bandu, my da, da. And she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, Bandu, my da, da. And she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go. Il cartonne actuellement aux États-Unis avec ce son, il cartonne aussi en France. Hein. D'ailleurs, Skyrock et la radio qui vous le fait découvrir. Il s'appelle Ken Jones, il vient de, de Floride. Et on va l'écouter avec euh, Don't Mind, 7h59. Bonne matinée, bon réveil, bon lundi. On est le 25 juillet là aujourd'hui. Média avec vous et le morning euh, rap NB tous les matins toute cette semaine. On est ensemble entre 6h et 9h sur Skyrock avec euh, des cadeaux, plein de cadeaux. Des places pour le concert Skyrock de Rihanna au Stade de France. La compile Planète Rap 2016 avec l'enceinte Monster Backflow sera gagnée là tout à l'heure sur Skyrock avec nous. Euh, je vous explique tout juste après un point sur euh, l'actu et la météo. Ouais. Avec, ouais. C'est <laughs> Rémi qui est là. Salut Rémi. Salut Mehdi, salut à tous. Alors on commence par le temps d'aujourd'hui. Ah bah c'est nuageux ce matin sur une grande moitié nord alors que le soleil va faire de belles apparitions dans le sud. Bon ça va s'éclaircir au fil des heures, pas d'inquiétude. Peut-être quelques petites pluies comme ça assez, euh, assez éparses de manière très localisée dans le nord mais de manière générale c'est le soleil qui va s'imposer. Les températures ce matin 14 degrés à Gap, 15 à Saint-Etienne et à Clermont-Ferrand, 16 à Nantes et à Lille, 17 à Bordeaux et à Lyon, 19 à Paris, 21 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 20 à Cherbourg, 23 à Brest, 25 à La Rochelle et à Lille, 26 à Beauvais, 27 à Orléans et à Paris, 28 à Strasbourg, 30 à Marseille et à Lyon et 32 du côté de Montpellier. La pollution, c'est moyen en ce début de semaine. Les indices sont compris entre 3 et 5. 5 à Tours, Reims, Poitiers, Périgueux, Marseille et Nice. Dans un instant, on écoute Rihanna. Peut-être deux types de Rihanna. Si c'est le cas, 5 places pour euh, son concert au Stade de France. Et là, un point sur l'actu maintenant à 8h. Des accusations qui pourraient bien ébranler le gouvernement, a commencé par Bernard Cazeneuve une policière municipale de Nice a jeté un pavé dans la mare hier dans le journal du dimanche. Elle était euh, en charge de la vidéosurveillance au soir euh, du 14 juillet. Sandra Bertin affirme avoir reçu des pressions pour euh, bidonner la position des policiers au moment de l'attentat. Face à la pression, le ministre de l'Intérieur a dû s'expliquer hier soir au JT de 20h sur France 2. Il évoque une campagne de vilainie selon, bah, selon ses propos et il dénonce aussi le mensonge de certains responsables politiques niçois. Une plainte pour diffamation a été déposée L'Allemagne qui se réveille ce matin et qui apprend une nouvelle attaque terroriste qui a frappé le, le pays hier soir. Un homme est mort après s'être fait exploser devant un restaurant en Bavière. 12 personnes euh, sont euh, blessées, dont trois grièvement. L'individu visait un festival de musique d'où il a d'ailleurs été recalé à l'entrée. Il s'agit d'un ressortissant syrien dont le titre de séjour a été refusé et qui avait d'ailleurs fait un passage en hôpital psychiatrique. Euh, quelques heures plus tôt, c'est un autre ressortissant syrien qui a tué une femme et, faire, et fait deux autres Blessés à coups de machette. Sandfire, deux mots qui véhiculent la terreur aux États-Unis, c'est le nom d'un incendie taille XXL qui frappe actuellement la Californie, 9000 hectares de forêt détruits au sud de LA. 1500 personnes ont déjà dû être évacuées, cela pourrait se poursuivre. Le dispositif présent sur place est impressionnant, mais seulement 10% du sinistre est maîtrisé. Le, les démocrates qui rencontrent quelques difficultés en pleine campagne présidentielle américaine, la présidente du parti a démissionné après des révélations accablantes qui pourraient bien favoriser le discours du tous pourri prôné par Donald Trump. Le site Wikileaks a dévoilé 20 000 mails et messages internet. Il démontre clairement que la numéro 1 du parti a tenté de déstabiliser Bernie Sanders pendant les primaires. Bernie Sanders qui était euh, l'opposant euh, d'Hillary Clinton. Et puis du sport et du foot comme un petit art de vengeance, là de revanche pour les Bleuets. L'équipe de France des moins de 19 ans a remporté l'Euro hier. Large victoire contre l'Italie, 4 buts à 0. Cette équipe de France très séduisante qui s'était imposée contre le Portugal en demi-finale. Un titre pour Tsonga, le sixième de sa carrière. Le Manceau s'est imposé hier au tournoi de Washington. Victoire contre Karlovic en 3-7, 5-7, 7-6, 6-4. Il n'avait pas remporté une compétition depuis Montpellier en février 2014. Merci Rémi. Retour euh, de l'actu dans un petit moment d'une demi-heure. À tout à l'heure. Ce sera le dernier point de la matinée d'ailleurs avec toi Rémi. Ouais. T'as commencé par un ouais, et tu finis par un. Eh ben voilà, on boucle la boucle. <laughs> Exactement. tout à l'heure. 8h02 euh, sur Skyrock. Allez, bonne journée. Il y a les cadeaux avec la roulette qui tourne, la compile Planète Rap 2016 euh, et l'enceinte à euh, Monster Backfloat. Ça va tourner là tout à l'heure avant 9h sur Skyrock. Et puis d'autres cadeaux avec notamment des places pour le concert Skyrock de Rihanna sera samedi prochain au Stade de France. 5 places à gagner si vous entendez deux titres de Rihanna. Il y en a un euh, qui est, sûr et certain que je vous ai calé. Peut-être un deuxième euh, juste après. Si c'est le cas, vous envoyez Rihanna, euh, au 7 20 20 et vous repartez avec 5 places. This is what you came for, c'est maintenant. this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. she's looking at you 6h-9h sur Skyrock. inspiration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You tell me I be work Done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas trying to end me off. Oh. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You spend some time away. Now you need to forward and get me out of work, work, work, work, work, work. It's send me up and work, work, work, work, work, It's me do my da da da da da. So I got from my dirt, dirt, dirt, dirt. Et courage à vous si vous allez work, work, work, work, work. Aujourd'hui, là, en ce début de semaine, lundi, on est le 25 juillet. Guettez bien la playlist de Skyrock. Dès que vous entendez deux titres de Rihanna à la suite, vous faites le 7-20-20, vous envoyez Rihanna. Et si vous êtes tiré au sort, vous passez en direct sur Skyrock pour gagner 5 places. Et ouais, 5 euh, places, on vous met bien là pour euh, son concert avec Skyrock. Ce sera samedi au Stade de France. Et euh, Caroline est là en direct. Salut Caroline. Salut Mehdi. Caroline en direct de Nancy, en pleine forme, bien réveillée ce matin. Ah bah au top du top là. Hein. Ça s'entend. Tu vas bosser aujourd'hui ah, tout à fait, ouais. À quelle heure, euh, à quelle heure le boulot, là, tout à l'heure Ah, bah là, j'y vais, je, suis en train de marcher. Euh, ah, bah, d'accord, ok. Pour aller au taf. Tu, tous les matins, c'est à pied, tranquillement, quoi. Tout à fait. Très bien. Et eh ben voilà, comme ça et puis économie aussi, hein, pas d'essence. Eh, tout euh, à fait. <laughs> Pas de pas thunes à dépenser pour les transports et tout. Caroline, et eh ben bravo, c'est toi qui gagne les 5 places pour Rihanna. Ça va, c'est super. ben voilà, tu, feras, tu feras Nancy euh, Paris euh, à pied samedi, hein, par par un peu plus ah tôt. Bah je peux partir maintenant. <laughs> tu peux partir maintenant pour arriver samedi. <laughs> Et bah voilà, tu vas pouvoir t'éclater avec, qui tu veux. Tu as 5 places, c'est gagné. On te fait un gros bisou, Caroline, et puis on te souhaite bah, une bonne journée pour le boulot aujourd'hui. Ah, c'est tip top. Je vous remercie, plein de bisous. Ben, de bisous à toi aussi. Content de te faire plaisir. <laughs> bisous, bisous. Ciao, Caroline. Bisous, merci. Il est 8h11 euh, sur Skyrock. C'est une petite rectification puisque euh, Rémi s'est trouvé dans les infos là tout à l'heure. Bah alors, Rémi, c'est quoi ce bordel Ouais, c'est mon fils. C'est mon fils, c'est pas de son gars. je sais pas pourquoi j'ai écrit de son gars. Bravo à tous. Euh, merci aussi à, à Tim le Belge depuis Moscou qui nous ont dit, mais non, c'est mon fils, c'est pas de son gars. qui a gagné le, tournoi de Washington, on rappelle. Ouais, et à Wanou aussi qui me dit sur Snapchat. Ok, très bien. <laughs> voilà, vous êtes à l'écoute et, et se fait plaisir. PNL, c'est maintenant sur Skyrock. Je suis es tout de suite. On voyage. Je m'en pas les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille lune lunettes sur le sel. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip, on les met en sueur. Et lendemain dans le père, t'entends du PNL. T'entends du PNL. Dans le ou dans ville, on a vie la jungle, elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires, du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein, tu touches, on touche le salaire. on fait ce qu'on peut, droit reste en chien, toi reste en chien. Le majeur traverse le ciel, on voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. 2-3 millions, 7 mois là juste pour quitter la terre. Je fais plus tard, que se fait le rap FR L'odeur de la mer, je sens qu'il est temps de se refaire Je suis bien chez père, je rattrape les années en l'air J'aime son accent, j'aime la vie en vrai Je prends ton temps, je réfléchis après J'ai souri à la merde, Souris à l'envers sans commentaire, en commentaire, en commentaire, en commentaire. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi. Je prends mon oseille, je chante, je me casse de la bois. Elle est sombre, elle est Ce soir, la lune rouge. Je pète Nax vers Tout Dans ce de la monnaie, j'ai pas de mon j'ai des sous. TTF, IGT, MZ, des e bisous. Même adresse, personne ne nous inquiète T'entends le vide, voir le monde en entier. Le On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille.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 All these questions that fall in like, who would you live for? Who would you die for? And would you? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Bon début de journée tout à l'écoute de Skyrock, c'est lundi, c'est pas facile. Le début de la semaine, on est là pour vous mettre de bonne humeur, pour vous mettre la pêche avec euh, plein de bons sons. Après le week-end, qui j'espère s'est bien passé, 21 Pilots, on va écouter leur nouveau son qui s'appelle Ride. Tiens, reste avec nous, en plus du son, il y a les cadeaux là avec euh, la roulette qui va tourner. Et vous euh, pouvez bah, commencer à vous inscrire. Dès maintenant, vous envoyez roulette au 72020 et si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec l'enceinte Monster Back Float. C'est une enceinte qui flotte, une enceinte qu'on peut mettre dans l'eau, dans la baignoire, à la mer, dans la piscine. pratique notamment pour cet été, l'enceinte pour vous avec la Planète Rap 2016. Et sur la compile Planète Rap, il y a le rappeur new-yorkais, designer, qu'on va écouter là bientôt avec Panda. Et il y a Jules aussi qui arrive pour Emotion sur Skyrock, il est 8h18. Concert Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 19 juillet au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti-World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. T'es prêt à prendre la route des vacances, Martin Je suis au top Regarde Flash, nouvelle plaquette de frein, nouveau filtre d'habitacle et nouveau filtre à air Et j'ai tout commandé sur oscaro.com On va te déchirer sur la côte, Martin Comme Flash McQueen et Martin, Prenez la route des vacances avec Oscaro. Et en ce moment, pour toute commande sur oscaro.com, gagnez avec Vinci un an de télépéage valable sur toutes les autoroutes de France. Voir conditions sur le site. Oh, les vacances commencent bien oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Ça tombe bien, en ce moment chez Ikea, le cadre de l'Imalm 90 cm par 200 est à 99 euros au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détails sur Ikea.fr. Ikea. Les cidre. À l'apéro de l'an zéro, le cidre du roi Arthur s'était envolé. Hein, tout accusait ce fourbe de Jules César. Ah, c'est pas moi, j'avais poney. Mais arrête tes salades, César. Bon, j'avoue, je suis venu, j'ai vu, je l'ai bu. Mais Guenièvre sauva l'apéro. Elle avait des petites bouteilles de cidre au frigo, doux, brut ou rosé, chacun son préféré. Pas touche, César. Aïe. Le cidre rosé, c'est pour mon Jules. Depuis ce jour, les petites bouteilles de cidre à l'apéro, quelle fraîche idée. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non, mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je, l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. mais n'importe quoi, vous avez des preuves C'est quoi vos sources Lucas Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Midas à 40 ans. Bonne nouvelle Je dois justement faire ma révision. Eh bien, la révision Midas est 25% moins chère en moyenne que chez votre constructeur. Oh, je veux mieux que ça. C'est vos 40 ans après tout. Attendez, on révise votre voiture et avec Midas Connect pour 1 euro de plus, elle repart connectée. Oh, la révision Midas de mieux en mieux. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. It's the morning. The morning. morning. The morning. Le morning rap et r Wake up. Wake up. 6h, 9h sur Skyrock. I got broads in Atlanta to the lean and family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. In the know you banned it. Hope killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted door in the family. Credit cards and the scammers. <laughs> Hitting the looks in the van. Legacy, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is he family? Package full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then they pull up your bandit. Hope you killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, Trisha Dolina shit, sippin' fountain. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let it sign. Over to Lady shoot, they be anti rats, I know we I be pulling my stuff in the finest shoe. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black and six, phantom. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got standing gorilla, they come and kill you with bananas for feelings. I feel it, pull up in the finest. no they come and kill you on the counter. Paroli is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot of money. No killers pull up in the end, baby. CTDD pull up in the killer, baby. Pull up, feel it, feel like gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business in the rape, doing the doing the doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas complete. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just the V in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family. Wait see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hammers. Legacies, family. Wait see, panda. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your bandit. We killers understand me. I got broads in the Atlanta, twisted to in the family. Credit cards and the scams, hitting the licks in the van. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacy, family, why is it panda? Package full, Danny, selling ball, candy. Man, i the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your bandit. Hope you killers understand me. panda, panda, panda, panda, C'est Jojo sur Skyrock. Rappé RB non-stop. C'est Jojo Joel sur Skyrock. Rappé RB non-stop. les vrais, faut que je les résonne pourquoi Je fais ce que je peux pour mes potos Et eux font ce qu'ils peuvent pour moi À tout moment je peux sauter Je prends la vie comme un tournoi Tu veux t'évader partir de là Alors imagine-moi Je pense même plus à verser des larmes Je fais que t'as fait comme un chinois partir sous le se nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis non. Faut pas qu'on me laisse, même par c'est comme ça toute la journée, le Morning Rap R&B pour vous accompagner tous les matins euh, cette semaine entre 6h et 9h sur Skyrock avec Jules. En version Skyrock, on va écouter Emotions. Dans un instant, on va écouter Drake avec One Dance, mais juste avant, on fait un point sur l'actu euh, de ce lundi. On est le 25 juillet aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonjour Rémi. Salut Mehdi. Comment ça va Bah écoute, je suis là, chez la pêche. Eh bah écoute, super nouvelle. La météo, est-ce qu'elle a la pêche, elle Ah bah euh, ouais, ça va, mais c'est un petit peu nuageux quand même ce matin sur ah. une grande moitié nord. Bon, le soleil fera des belles apparitions dans le sud et puis ça va s'éclaircir hein, au fil des heures, au fil de la journée finalement. Il va rester encore un petit peu de pluie très localement euh, sur les régions du nord, mais bon, le, le soleil va quand même s'imposer euh, quasiment partout. Les températures ce matin, on a 14 degrés à Brest ce matin, 15 à Lorient et à Alençon, 16 à Lille et au Havre, 17 à Toulouse et à Lyon, 18 à Strasbourg, 19 à Paris, 21 à Marseille, 23 à Perpignan. Au meilleur de la journée, il fera 18 sur les galets d'Etrota, 20 à Calais, 21 les pieds dans l'eau à Pornic, 22 sur la serviette à Royan, 23 à Arcachon et à Saint-Jean-de-Luz, 26 à Marseille et 28 sur les transats d'Argelès. La pollution et ses moyens en ce début de semaine, les indices sont compris entre 3 et 5. 5 à Tours, Reims, Poitiers, Périgueux, Marseille et Nice. Drake a écouté juste après l'actu, c'est maintenant. réveil difficile en Allemagne, un homme est mort après s'être fait exploser hier soir devant un restaurant du sud du pays. Le bilan fait état de 12 personnes blessées, dont 3 grièvement. L'individu visait un festival de musique d'où il a d'ailleurs été recalé à l'entrée. Il s'agit d'un ressortissant syrien dont le titre de séjour a été refusé et qui avait fait un passage en hôpital psychiatrique. Les autorités affirment qu'il s'agit bien d'un attentat terroriste quelques heures plus tôt. C'est un autre ressortissant syrien qui a tué une femme et blessé deux autres personnes à coups de machette. La contre-attaque de Bernard Cazeneuve, il était hier soir l'invité du JT de France 2. Le ministre de l'Intérieur euh, s'est défendu après les accusations dans le JDD d'une policière municipale niçoise. Sandra Bertin était en charge de la vidéosurveillance le soir de l'attentat du 14 juillet. La chef du service affirme avoir reçu des pressions pour taper euh, des positions fictives de policiers qu'elle n'a pas vues à l'écran. Une campagne de vilainie selon le ministre de l'Intérieur qui dénonce le mensonge de certains responsables politiques niçois. Une plainte pour diffamation a été déposée. Le flou artistique autour de la participation des athlètes russes au JO de Rio. Le CIO met un petit peu la tête dans le sable et refuse de priver de jeu la délégation russe. Il lance la patate chaude aux fédérations internationales des différentes disciplines qui devront statuer. Les candidats devront avoir récemment été testés par d'autres instances que celles qui opèrent en Russie. En gros, les athlètes qui n'ont pas été contrôlés positifs au dopage pourront participer. Finalement, ce sera Teddy Riner. Bonne nouvelle, hein, le judoka champion olympique en titre a été désigné porte-drapeau de la France pour les JO de Rio. Le début des hostilités, ce sera le 5 août et bien évidemment, on suivra le parcours de tous les athlètes français sur Skyrock. Le début de la tournée américaine du Paris Saint-Germain, les hommes d'Unai Emery jouent dans le cadre de l'International Champions Cup. Ça a été dur en première mi-temps contre l'Inter Milan, mais la seconde période a été bien plus convaincante. Score final, 3 euh, buts on ne peut pas en dire autant euh, de l'OM. Les Marseillais participent à Beat Club en, Allemagne. Ils n'ont pas été en mesure de s'imposer contre une équipe de 4 division et s'inclinent même à l'issue des tirs au but. 4 à 2. L'incertitude autour de l'avenir de Blaise Matuidi. Le Parisien est encore en vacances. Normal, il a joué, il a joué l'Euro. Et il n'est pas certain de continuer l'aventure au PSG. Il est annoncé euh, sur le départ depuis quelques temps, mais euh, Unai Emery a brouillé les pistes ce week-end. Le coach estime qu'il pourrait quitter le club, c'est vrai, mais qu'il n'a pas envie de se passer des services d'un grand joueur. Tu elle euh, ne s'est pas encore prononcé, mais tout le monde sait qu'il rêve, euh, un peu comme Zlatan, de découvrir la première ligue. C'est fait pour le premier, c'est moins fait pour le second. Mais, mais, mais, mais, mais, il y a pas mal de clubs qui euh, s'intéressent à lui, dont Manchester United et Chelsea. Donc, affaire à suivre. Et puis, le dossier Varane, fermé tout du moins pour cette saison. Le défenseur ne bougera pas du Real, où il devra se faire une place pour gagner du temps de jeu bah, avec Zizou. Il était courtisé par les Mancuniens et par le Bayern. Merci Rémi pour cette matinée d'infos. Ouais. Tu bah, demain dès 6h. Ah oui, voilà, demain. Bah Bonne hein. journée. A À demain, tu Allez, c'est euh, bah, lundi aujourd'hui. Hein. Bon début de semaine. On va faire tourner la roulette ensemble. qui veut faire tourner la roulette On vous attend. Vous envoyez roulette au 7 20 20 dès maintenant avec euh, la compile Planète Rap 2016 à gagner, avec euh, l'enceinte Monster Backfloat. C'est cadeau, c'est pour vous. Et puis ça aussi, c'est cadeau. Drake, le carton de One Dance maintenant sur Skyrock.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 Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi je partout, tant tu m'attendras du rémel sous les cils. Mon photoportrait dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va, pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. Je ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des élages mais je dois t'affranchir parle à la faucheuse. La nuit, je me réveille en nage, sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Oh là, je suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin. Repos, allons-nous-en pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman. Allô, maman ça va pas fort, j'ai perdu temps, Alors maman J'aime pas tes rides tes cheveux blancs, Alors maman J'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin de repos, allons en Ouais maman, ça va Je te rappelle après J'ai plein de travail Il sera en tournée à la rentrée avec euh, Skyrock, le Marseillais CH. On va écouter avec euh, Allô Maman. Bonne journée, 8h39. La roulette se prépare au 7-20-20. Vous envoyez roulette et vous repartez avec euh, la compile Planète Rap 2015 avec Planète 2015. Hein, c'est pas une année ça, 2015. 2000, hein. c'est soit 15 soit 16. Hein. là en l'occurrence c'est 2016. La compile pour vous avec l'enceinte Monster Backfloat et du son à venir avec Alicia Keys in Command. le 25 juillet aujourd'hui, 8h39. Alonso. Elle va te ça y est, nouvel album disponible. En concert au Dôme de Marseille le 26 novembre. Pour vos pneus, vous passez des heures à chercher les moins chers. Eh bien Fred, non. Non, moi je suis sûr d'avoir le moins cher. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Fred change ses pneus chez Noroto. Et être détendu avec son budget auto, c'est facile avec Noroto. Tous les pneus sont en permanence au prix les plus bas. Sinon, on vous rembourse la différence. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. Le morning. Le morning. Rap 6h, 9h sur Skyrock. Said I'd be gone by five. But it's sunrise and I'm still in your bed. Good night sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you? somebody like me. You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be Mr. Too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be Mr. Too. We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we no vows. <laughs> nah, nah, nah, maybe later on I'll text you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, yeah, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. love somebody like me. You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be messed up too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be messed up. But you come sur le rap. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. first niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. And as we go. 0 for 82 when I look at you like this shit grave. We ain't even pro be here. Fall so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm libo to go Michael. Take your pick. Jackson, Tyson, Jordan, Game Six. Fall so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock. All the Mars that's losing time, Hiding behind all these big rocks. Fall so hard, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You fucked up too. Also hot. Let's get faded. Liberties for like six days. Gold bottles, soul models, spilling ace on my sick days. Also hot. Bitch, behave. Just might let you meet gay. Shot towns, B rolls, moving the next BK. Also hot. Motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. Also hot. Motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. She said, yeah, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your bar. Come and meet me in the bathroom style. And show me why you deserve to have it all. Boss so hot, That she cray. That she cray. Ain't it Jay? Boss so hot, What she order? What she order? Fish fillet. Boss so hot, Your whip so cold. Whip so cold. This whole thing. Boss so hot like you ever be around motherfuckers like this again. Who's your girl? Grab her hand. Fuck that bitch, she don't wanna dance. She's my friends, but I'm in France. <laughs> I'm just saying, Prince Williams ain't do it right if you ask me. Cause I was him, I would've married Kate and Ashley. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margilla? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means means. No one knows what it means, but it's provocative. <sighs> no, it's not. It gets gross. the people going. Y'all so hard, motherfuckers want to find me. the throne. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. These other niggas is lying. Acting like the summer ain't mine. I got that hot bitch in my home. You know how many hot bitches I own? You are now watching the throne. Don't let me into my zone. Don't let me into my zone. I'm definitely in my zone. Le morning. Le morning. Rap and R&B. 6h, 9h sur Skyrock. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galant, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne des boules sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Et t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de Et Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout, on a la nuit, c'est une bombe, c'est dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic et ça c'est minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. t'es tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place tu rêves, des fous, Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. t'es tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planète Rap 2016. Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. Et dans un instant, on va écouter Justin Timberlake avec euh, Can't Stop the Feeling. Salut Florentin, en direct de Lyon. Salut, salut. Comment, ça va, les Mais très bien, et toi Ça va la pêche, nickel. Ça dit quoi aujourd'hui, lundi bah écoute, tranquille, c'est les vacances, je suis posé, la petite session pêche au calme chez le padré, euh, puis, voilà, on se ah, fait bien quoi. Et c'est pour ça que t'es réveillé tôt, puisque les pêcheurs généralement se lèvent tôt Exactement, exactement. Ouais, combien de temps de vacances Voilà, bah deux petites semaines et puis je vais retourner taffer euh, dans la région de Lyon, tranquillou quoi. D'accord. Allez, quand tu veux, tu Christophe pour arrêter la roulette, Ça Florentin, marche, Ça marche. Allez, stop, stop, stop, avec la compile Planète Rap 2016 et l'enceinte Monster Backfloat, c'est l'enceinte euh, qui, qui flotte. Ça marche, bah écoute, c'est nickel. Bah attends, attends, attends, attends, attends, t'as pas ah gagné. Faut que je te dise ah quand même. Faut que je, regarde la roulette, elle est tombée sur. Allez. Eh bah elle est tombée sur l'enceinte et la compile. Là tu peux dire waouh, eh bah, ouais. C'est cool, ça fait plaisir, eh bah, merci. voilà l'enceinte que tu, que tu peux mettre dans l'eau, après tu balances la canne à pêche et tu pêches l'enceinte quoi. Nickel, et ben on va faire ça, c'est un bon mmh. délire. Je peux passer le petite dédicace. Vas-y, vas-y, vas-y, on t'écoute. Ça marche, bah tous les potos qui m'ont reconnu, Adil du 6-9, c'est pour. Allez, merci Skyrock, ça fait eh, plaisir. De rien, bonne journée à toi, Bonne vacances. Ciao, ciao hein, Florentin, à plus. Ciao. Allez, la roulette de retour tout à l'heure sur Skyrock à tout moment. Et pour la suite du son, on va écouter Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling. Et puis l'horoscope de l'amour aussi arrive dans un instant. sans places de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. This is Rihanna. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Alors c'est cool d'habiter seul Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. J'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés lits. En ce moment, le canapé convertible murs Brandsta est à 229 euros au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détail sur IKEA.fr. IKEA Olivier a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. McDonald's. Alors il croit qu'il peut tout remporter, même ce Grand Prix de moto. oui, mais Olivier, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant showroomprivé.com présente une jolie robe à fleurs sur son vélo moteur, un chapeau rigolo quand elle est au boulot, un mini short très chouette, direct sur sa tablette, une robe très mignonne sur son petit téléphone avec l'appli showroom privé. Elle peut plus rien rater. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques, c'est tout le temps avec l'appli showprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Midas a 40 ans. Bonne nouvelle Je dois justement faire ma révision. Eh bien, la révision Midas est 25% moins chère en moyenne que chez votre constructeur. Oh, je veux mieux que ça. C'est vos 40 ans après tout. Attendez, on révise votre voiture et avec Midas Connect pour 1€ euro de plus, elle repart connectée. Oh, la révision Midas de mieux en mieux. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Radio Disneyland Paris. Chers parents, vous voulez nous faire une bonne surprise en nous emmenant à Disneyland Paris Mais vous hésitez. Parc Disneyland Ou parc Walt Disney Studio Chanter avec la Reine des Neiges Ou le nouveau spectacle Mickey et le Magicien Eh bien, taratata en ce moment, les deux parcs sont au prix d'un seul. Plus la peine d'hésiter. Plus la peine de choisir. Roule Raoul Cet été, Disneyland voit double. En ce moment et pour une visite jusqu'au 28 septembre, profitez des deux parcs pour le prix d'un seul. Alors n'attendez plus. Conditions et réservations dans certaines billetteries sur disneylandparis.com. Le morning rap R&B. 6h 9h sur Skyrock. Oh ouais. on fire. C'est le S sur Sky. S. Y, premier sur SCH. laisse tomber ta reporter, T'es nu, je reconnais mes torts. J'en déduis que t'es pas né d'hier. Je m'en parle en plus, c'est vrai qu'on manque de temps. C'est nous deux, c'est l'heure, nous deux, dans la pièce principale ou dans la salle de bain. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je vois tes formes, tu tiens les rênes et t'aimes serrer fort, pas brasser l'air. Achetons une grande ville à santé TVA. Il est 8h57, bonne matinée à l'écoute de Skyrock. Dans un instant, le 9-12 se prépare avec euh, Maxime, Justin Timberlake aussi écouter Ken Stop the Feeling, mais juste avant... L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et eh oui, votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 euh, à 5 comme chaque matin entre 6h et 9h. Alors 0 sur 5 aujourd'hui, pas bien du tout. Donc pour les euh, béliers et les scorpions, les Noirs en amour, vivement demain. 1 sur 5 pour les capricornes et les balances, restez au lit. Euh, si vous pouvez, la journée n'est pas top, un sexe à pile très faible pour aujourd'hui. 2 sur 5 pour les sagittaires et les cancers. Si vous n'avez pas encore trouvé l'amour, guettez autour de vous. Il pourrait y avoir une bonne nouvelle aujourd'hui. 3 sur 5 pour les versos et les lions. La journée sera bonne l'amour vous accompagnera jusqu'au bout de la soirée. 4 sur 5, là c'est pas mal hein, pour les, taureaux, les euh, et les gémeaux. La vie et l'amour vous sourient aujourd'hui, profitez-en, vous euh, ferez des jaloux. Et puis les meilleurs pour cette journée du euh, lundi 25 juillet d'aujourd'hui, c'est les vierges et les poissons, 5 sur 5 de puissance sexuelle. C'est vous, les bestes, une puissance amoureuse de feu. Vous démarrez la semaine sur les chapeaux de roue, profitez. Allez du son sur Skyrock là maintenant avant de retrouver Maxime dans un instant pour le 9-12. Justin Timberlake, c'est lui, c'est le tube de l'été.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 En ce lundi matin, euh, on va se retrouver demain pour euh, le morning de euh, l'été. pour le morning rap RB demain entre 6h et 9h sur Skyrock. Et là, il est en face de moi. Ouais. prêt. C'est Maxime. Ça va, Maxime? Salut Mehdi en pleine forme? Eh bah, écoute, super. Comme toi, en pleine forme. Prêt à revenir tout à l'heure pour passer les messages de tout le monde dans les dédicaces Bien sûr, midi. 16h comme chaque jour. Et là, c'est parti pour le 9h midi. Et eh ouais, exactement. À tout à pour le son Skyrock. Rap à l'heure midi Ouais. 9h01 sur Skyrock, passez une bonne journée, une bonne matinée avec euh, le son qui est euh, Beyoncé qu'on va écouter maintenant pour attaquer cette nouvelle heure de son. Hold up, Feu Escrew juste après, euh, j'aurais pas dû, et puis peut-être deux sons de Rihanna à la suite avant midi. Ce sera 5 places pour aller la voir au Stade de France samedi soir pour vous. C'est parti Skyrock. Skyrock. Rap R&B non-stop. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing, say, hold up. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love me like I love it's such a shame. You let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star. Sexy loving in the car, like make that wood, like make that wood. Holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy or like being walked all over lately. Walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold oh, up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. <laughs> we're gone. I look in the mirror, say what's up, what's up, what's up, what's up. I hop up up my bed and get my swag on. I look in the mirror, say what's up, what's up, what's up, what's up. Skyrock, Skyrock, premier sur le rap. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je bats. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fautes. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand, quand, quand, quand, quand, quand. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je balle. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. pas mes jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience j'ai tout gâché pour cette pouffe extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite J'ai déconné, j'aurais pas dû. mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fautes. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Pas mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que j'en trouverai pas comme elle, on visait la comète. On avait tout pour être bien, mais je tentais déjà comme elle. Je sais que j'en trouverai pas comme elle, on visait la comète. Tu me connais, ouais. J'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rancœur. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je bat Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi Me réconfort, la seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous, j'ai déconné, j'aurais pas dû. Je pas mes peurs, jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi Me la seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous, je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est le diable me remet dans le mal, fait que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white weed, et qu'elle veut me parler à huit Le diable me remet dans le mal, j'ai tellement déconné maintenant je balle. Mais c'était pas la white weed, j'ai fait du mal à ma petite. Sky.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 C'est ce qu'on écouté à l'instant. J'ai deux infos concernant Rihanna à vous donner. La première, c'est que hier, si vous n'étiez pas là entre 10h et midi, c'est le Hit Skyrock, comme tous les dimanches, le classement des 20 titres les plus vendus chaque semaine. Et Rihanna avec Calvin Harris a chippé la place de Justin Timberlake. Justin Timberlake, qui, je rappelle, était euh, numéro 1 depuis 11 semaines dans le classement. Nouveau numéro 1. Est-ce que Rihanna va conserver la première place? Soyez là dimanche prochain entre 10h et midi dans le Hit Skyrock. Et autre info concernant Rihanna, le Stade de France de Rihanna, c'est un événement Skyrock. C'est samedi soir, j'ai 5 places à vous offrir si euh, ce matin entre 9h et midi, vous entendez deux titres de Rihanna à la suite. En voici déjà un, le numéro 1 des ventes en France. This is What You Came For avec Calvin Harris. Si jamais il y a un deuxième Rihanna juste après, c'est Rihanna au 7 Vous envoyez Rihanna au 7 et peut-être à vous 5 places pour aller la voir au Stade de France avec Sky. C'est samedi. 100 places de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. T'es prêt à prendre la route des vacances, Martin Je suis au top Regarde Flash, nouvelle plaquette de frein, nouveau filtre d'habitacle et nouveau filtre à air Et j'ai tout commandé sur oscaro.com On va te déchirer sur la côte, Martin Comme Flash McQueen et Martin, Prenez la route des vacances avec Oscaro. Et en ce moment, Oscaro.com vous offre des centaines de cadeaux Disney Pixar Cars, des home cinéma, des lecteurs Blu-ray, des DVD, des appareils photo. Oh, les vacances commencent bien Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Tu veux rencontrer le mec de tes rêves C'est facile, tu peux te mettre au sport changer de style vestimentaire, sortir tous les soirs en boîte et faire des séances de bronzage. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des mecs cool près de chez toi. Smax, S-M-A-X. présente Ce joli sac à main, livré tout de suite demain. Ce jupon blanc et gris fera la route avec lui. Ce haut de demoiselle sera vite fait chez elle. Il sera accompagné d'un petit déshabillé elle est livrée vite fait avec showroom privé. Les grandes marques jusqu'à moins 70% est livrées en 24 heures. C'est le service demain chez vous de showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Offre valable sur les ventes labellisées demain chez vous. Vous, les rois de la perche égocentrée, les champions des poses faussement naturelles, les maîtres du sourire négligé, vous, les génies du selfie, mais continuez comme ça. Sérieusement, ça peut vous sauver la vie. Se prendre en photo est l'une des meilleures façons de repérer l'apparition d'un mélanome. En collaboration avec l'Institut Gustave Roussy et le collectif Ensemble contre le mélanome, l'application iSkin vous aide à surveiller l'évolution de vos grains de beauté pour faciliter votre suivi dermatologique. iSkin n'établit pas de diagnostic et ne remplace pas la vie d'un dermatologue. Disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store. En ce moment, chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Bosch.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 But she fuck me like she Haitian Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. To me. She said, Hola, como esta? She said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, Bonjour, my da.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 And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, stop. She said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, Bandu Mara. Then she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go, go. Ah, ah. Ken Jones sur Skyrock, rap R&B non-stop, ça se poursuit euh, toute la matinée jusqu'à midi avec euh, plein de sons à écouter, à découvrir sur Skyrock. Il y a Soprano qui arrive avec le Diable, ça plus en Prada, Mac Taylor aussi en version Skyrock avec euh, Maître Gims. Pour Laisse-moi te dire, 21 Pilot, Stressed Out et attention, énorme classique rap US avec Econ et Eminem, voici Smackdad sur Skyrock. she be that lady. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo, and possibly bend you over. Look back and watch me skyrocket all on the floor. Skyrocket, give me some more. Smack that till you get sore. Skyrocket. now, ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the wardrobe intact now. I feel it, on and crack now. Ooh, I see it, all that back now. I'ma call them, then I put the mat down. Money no problem, pocket full of that now. That now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Impossibly been you over. Look back watch me All on the floor, Skyrock, Give me some more, smack that till you get sore, Skyrock, Ooh, Skyrock, All on the floor, Skyrock, Give me some more, smack that till you get sore, Skyrock, Ooh, oh, looks like another club banger. They better hang on when they throw this thing on. Get a little drink on, they gon' flip for the sake on shit. You can bank on it. Pedicure, manicure, kitty cat claws. The way she climbs up and down them poles, looking like one of Booty cat dolls, trying to hold my booty back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to waste, back to my place. Plus from the club to the cribs like a mile away. I'm more like a palace, shall I say. And plus I got a pal if he gal is game. In fact, he's the one singing the song that's playing. Hey, come I feel you creeping, I can see it from my shadow. My shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Baby, go to my place and just kick it like Tyler bleeding you over. Look back and watch me skyrocket. All on the floor, Skyrock, Give me some more, smack that till you get sore, skyrocket. skyrocket. All on the floor, Give me some more, smack that till you get sore, rolling, D and M rolling, oh marvelous, and them rolling. Women just hoeing, big booty rolling. Soon I'll be all in them and throwing D, hitting no less than three Block real style like we. Girl, I can tell you want me, cause lately I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tyler. rap et R&B. et R&B. Rap et R&B non-stop. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les J'offrais le pouvoir au portefeuille de plus généreux.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 diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les pauses, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe Le qu'on lui a pris son job.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 depuis que les enfants bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. bosses l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui. musique non-stop. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I turn back time to the good old days. me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. My, my name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Skyrock, Skyrock. Number one radio station. Skyrock, Skyrock, Skyrock. J'éteins ma télé, j'éteins ma lumière, puis j'éteins mes poules Je me rends compte que je suis seul et que tous mes amis, oui, sont partis trop vite. Y'en Y en a qui ont simplement disparu. Comme tous ces frères qui se font tuer dans la rue. Je m'étais brûlé les ailes dans le ciel. Parce que j'ai voulu grandir trop vite. On était plusieurs au départ. On voyait rien dans le blizzard. On cherchait la lumière, mais j'avais des potes à moi qu'on avait peur comme les stats. Ah. On a rendu fou nos darons Sauf que Sophia n'en avait pas. Ah petit frère que ce que tu vis dans ta vie, je l'ai vécu autrefois. Laisse-moi te dire que tu perdras, oui la rue t'obligera à lui prouver ton courage. Et tu te bats pour une femme qui au final ne t'aime pas. La rue te fait du charme, oui je t'ai vu dans ses bras. Laisse-moi te dire que tu Le soir, ça allait voler de turvois. J'ai toujours été sûr de moi. Des larmes et de la peine autour de toi. J'ai grandi parmi les fois Le soir, ça allait voler de turvois. J'ai toujours été sûr de moi. Des larmes et de la peine autour de toi. J'éteins ma télé, j'éteins ma lumière, puis j'éteins mes bougies. Moi j'ai fait des gosses, Sofiane qui sort de début, c'est fou ce que le temps passe vite. Ah, il veut des nouvelles de Mamadou, mais Mamadou nous a quittés. Ah, il cherche des nouvelles de son ex, mais la belle il a je l'ai mariée. Frérot dehors, les choses ont changé. C'est au des petits frères de manger. Nous, on a fait notre temps, comme on a tout niqué, comme on s'est fait niquer. Il m'a dit, so, parle pour toi. Au moins t'as une mi-fa qu'elle là pour toi.